ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณโพธิลักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2549 ณ เวทีเครือข่ายพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตอนที่ห้าขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ การพิเศษเป็นการแสดงธรรมหรือตอบปัญหาธรรมะซึ่งเป็นการตอบปัญหาธรรมะโดยที่ไม่ได้นัดหมาย มีนักศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ชะอำเนี่ยนานาชาตินะมหาวิทยาลัยนานาชาติชะอำเป็นชาวอเมริกัน แล้วก็ศึกษาในเรื่องของเกี่ยวกับวัดวาอาราม ธรรมะต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนานี่แหละเดินทางมาถึงเมื่อเช้านี้มาถึงก็จะมาถามปัญหาธรรมะอาตมาอาตมาก็ไม่มีเวลาเลย ไม่มีเลยดูคิวแล้วเนี่ยไม่มีเวลาจะให้สัมภาษณ์เวลาไหนเลย ก็เลยตกลงกันว่า เอางี้ก็แล้วกัน ก็มาถามปัญหาแล้วก็ให้ทุกคนชาวไทยได้รับฟังได้ยินด้วยว่าฝรั่งเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องวัดเรื่องวาเรื่องศาสนา เรื่องธรรมะอะไรนี้อย่างไรนะเพราะนั้นก็ถามกันมาเลยสดๆยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอาจารย์นำมาคนหนึ่งขอเชิญอาจารย์แนะนำตัวเองอาจารย์พูดภาษาไทยได้ด้วยข้อยังชั่วนิดหนึ่งนะ สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อเทสนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติทิชอัมมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ที่เรามาวันนี้นะครับคือผมสอนวิชาเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในประเทศไทยแล้วก็วิชานี้เราสอนตลอด 4 เดือนแล้วก็เราจะพานักศึกษาไปข้างคืนที่วัดหลายประเภทอย่างเช่น เราจะไปคุยกับพระกรรมฐาน ที่นครศรีธรรมราช หรือว่าอาจจะไปคุยกับประธานสถาบันแม่ชีไทยที่ราชบุรีช่วงนี้เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชาวโศกแล้วก็การเคลื่อนไหวในศาสนาพุทธที่ผ่านมาในใน 20-30 ปีที่ปกติเราจะขออไปคุยกับสมณะที่ปฐมโศก แต่สมณะที่ปฐมโสกบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่น่าจะต้องไปกรุงเทพนะครับหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเราตกลงกันว่าจะมาขอคุยกับชาวโสกที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับตอนที่มาคุยกับท่านโพธิลักษ์นะครับ ท่านแล้วก็ชาวโสกค่อนข้างจะยุ่งวันนี้ เพราะฉะนั้นขอให้เราขึ้นเวทีเพราะฉะนั้น เราก็รู้สึกว่าก็ดี ถ้าคำถามของเราเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นก็ยินดีนะครับ อย่างนั้นขอบคุณมากเอาละก็ไม่เสียเวลาเลย ก็ไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะว่าจะถามอะไรก็ฟรีอยากจะถามปัญหาอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะอาตมาตอบได้ก็ตอบตอบ ไม่ได้อาตมาก็ตอบว่าไม่ได้ก็จบง่ายดีนะ ตอบปัญหาไหนได้ก็เชิญเอาเริ่มต้นเลยผมอาจจะต้องขอขอแปลนิดนึงนะครับ ให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไร เพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้เขาเขาเรียนรู้อยู่แต่ว่าไม่ยังไม่ไม่ค่อยเก่ง เพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอเวลานิดนึงอธิบายว่าไม่เป็นไรเชิญ t o t a l l พูดพูดตรงนี้แหละ ได้ยินได้ยินพูดตรงนี้ได้ยินชัดครับครับ he, they asked me to translate into the <laughs> microphone. So he just said, um, We're not, uh, in a sense, putting on airs or acting, or uh, we're not being refined or civilized. That is, we're, we're coming completely unprepared. This is a spontaneous uh, question and answer session, and we're happy for you to ask any kind of question that you would like to ask. คือผมจะเริ่มก่อนนะครับได้ได้คือคำถามหลักคำถามสำคัญคำถามหนึ่งคือ เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นชาวพุทธนะครับ หรือว่าชาวพุทธคือใคร คือคือผมถามอย่างนี้เพราะว่าเพียงแค่มามาข้างคืนที่โรงแรมที่ที่กรุงเทพแล้วก็ต้องถามถามทางมาที่นี่นะครับเมื่อคืนก็คุยกับสามีภรรยาคนหนึ่งคู่หนึ่งนะครับ ซึ่งเขาบอกว่ารักทักษิณนนะครับ แล้วก็ตอนที่บอกว่ามาสัมภาษณ์ชาวโศกเขาบอกว่าชาวโศกเป็นสำนักสำนักสำนักเถื่อน คือไม่ได้เป็นพระที่แท้จริง เพราะฉะนั้นมีคำถามสองอย่างคือเราจะรู้ได้ยังไงว่า ชาวพุทธเป็นแบบไหนชาวพุทธคือใคร แล้วก็พระที่แท้จริงเป็นเป็นเป็นยังไงเป็นแบบไหนครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพระที่แท้จริงคำถามนี้เนี่ยถ้าจะตอบให้ชัดๆมันก็ต้องตอบโดยอาศัยภาษา ของพระพุทธเจ้าหรือว่าหลักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็คงจะยากหน่อย เพราะว่าแม้แต่ชาวพุทธเองขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้ แม้แต่ชาวพุทธเองในทั่วไปนี่ก็ยังยังไม่ค่อยจะชัด ยังไม่ค่อยเข้าใจเช่นอาตมาจะเดี๋ยวขอแปลก่อนนะครับ ขอเป็นตอนเป็นตอนได้ไหมครับเอาได้ได้ดีมาก so I asked uh, I said uh, uh, two really basic questions are um, how do we know who is, who is a, a Buddhist? Uh, because that's the kind of charge that we receive about, we hear to some extent about the Asok group that they're not, they're not true Buddhists, and, and especially that they're not true, the, the Asok, uh, the Samana of Asok are not true monks. So the, the, the, the paired questions I asked are how do we know who is a true monk? How do we know who, what, what is a Buddhist? Or who is a Buddhist? Uh, and uh, Rak began by uh, this. To answer this, we have to look directly at the Buddhist scriptures. And uh, I'm sorry to say, he said that uh, even even Buddhist people, even Thai people, often don't uh, don't know what the scriptures say. อาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนหลายคนก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <laughs> uh, if I say if I say this about Thai people not knowing the scriptures, many people will be very unhappy with me. Ah, เช่นว่าคนที่เป็นชาวพุทธจะดูตรงไหน actually he said uh, what I'm about to say may be un, may be unpleasant for some people but what I want to say first is that we know a Buddhist by their behavior we should know who is a Buddhist by their behavior ah, นั่นแหละ พฤติกรรมนี้ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจรณะ The Buddha called behavior he used the word จรณะจรณะนะจรณะนี่ก็คือความประพฤตินี่แหละประพฤติกรรมนี่แหละของคน ข้อที่หนึ่งก็คือจะต้องดูว่าเป็นคนมีศีลหรือไม่ The word จรณะ basically just means behavior act, uh, our, the way our way of actions the first question about behavior is uh, do, do, does a person observe uh, ethical precepts? ศีลข้อที่หนึ่งคืออย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสอนข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ศีลพื้นฐานศีลสามัญเนี่ยห้าข้อ uh, The uh, the basic precepts are the are the five precepts, and he mentioned the the first precept is not to kill not to kill living beings. The second is not to steal. Ah, to, the second one is not to steal. ก็สามไม่จะว่าไงล่ะไม่ผิดในทางคู่สามีภรรยาไม่ประพฤติผิดในคู่สามีภรรยา ah, not to engage the third is not to engage in sexual misconduct ข้อสี่ไม่พูดปด ข้อสี่ไม่พูด The fourth is not to tell lies ข้อห้าไม่ดื่มน้ำเมา The fifth is not to become intoxicated เพราะงั้นถ้าคนที่มีศีลอย่างนี้เห็นชัดๆเลยว่ามีความประพฤติไม่มีไม่ผิดห้าข้อนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่ง So this is the first uh, st- step in our answer about who is Buddhist is to is to see who observes these five precepts ขั้นที่สองก็คือสำรวมอินทรีย์ระมัดระวังในตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมสำรวมอินทรีย์แล้วครับสำรวมอาตมาก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร คือให้ระมัดระวังถ้าถ้าตาเนี่ยเห็น ของสวยของงามเห็นอะไรที่ยั่วยุในทางตาเนี่ยจะต้องหัดสังวรพูดก็คงจะยากเนาะพูดกับฝรั่งจะต้องหัดระวังว่าอย่าไปหลง อย่าไปรีบมีกิเลสอธิบายยังไงขอโทษอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองใช่จะจะแปลก่อนท่านโพธิรักษ์ said that the second step after asking if people observe the precepts is to ask if are they careful and thoughtful about the sen- about uh, the role of the senses in their life, and that is careful about what they see, ab- about what they hear, about what they taste, uh, and. I, I, asked him to explain a word in C, which I, I believe refers to the senses. You, uh, often, other, otherwise means organic. Uh, and he began to explain and said it was difficult to explain to foreigners, but uh, it was basically about being careful uh, in how it, not to. So, and he gave the example when you see something very beautiful, to not become lost in it, to be careful about your, the role of the senses in your life. Ah, นี่เป็นข้อที่สองถ้าคนคนไหนที่เป็นชาวพุทธถ้ามีความระมัดระวังในการดูตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทั้งต่างๆเนี่ยเมื่อเวลามีชีวิตและก็ระมัดระวังไม่พลีพระไม่ตะกลุมตะกรามไม่หลงไปกับที่เขามอมเมาเขาปลุกเราคนนั้นคือคนที่มีความประพฤติเป็นชาวพุทธ so uh, to to summarize the second uh, level of of investigating who is or asking who is a Buddhist refers to one's care, uh, carefulness about the senses. Uh, that is, uh, the sense of, of, sight, of hearing, of taste, uh, of touch. Um, what am I missing? <laughs> and mind, mind. Uh, there's six six senses. Uh, rot, yeah, taste, ah, ah. eyes, let's nose. hearing, uh, smell, yeah, smell, touch, and mind. Mind is ah. considered another sense. So that um, he used a, a, series of words which I can't translate well, but the, the, the central meaning is, is that one does not become taken away, that one does not become lost in, in sense objects, in one's, uh, appreci- in one's uh, sensing things. ขอ จะต้องระมัดระวังเมื่อเรามีชีวิตอยู่สามัญเนี่ยสิ่งที่เรารับประทานเรากินเราใช้ที่เรียกว่าอุปโภคกับบริโภคการกินกับการเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆต้องระมัดระวังต้องตั้งศีลคือศีลข้อแรกเนี่ยอันนี้เราจะไม่กิน อันนี้เราจะไม่ใช้แล้วมันแพงไปสวยไป The, the third level of questioning, uh, the, the third level of answer about who is a Buddhist is to look at uh, people's behavior in regards to consumption and uh, and using things. So, uh, if we talk about food, first of all, uh, a person's care in thinking about what is appropriate to eat. Um, is this something? Is this really necessary to eat? Is it a, a simple luxury? Is it extremely expensive? Uh, is, is, this kind of thoughtfulness about what you consume and also what you use that is just uh, uh the items that you that make up your your that you use in your life ตรงนี้สำคัญนะ อาตมาขอขยายความ ในข้อสามเนี่ยข้อหนึ่งมีศีลคนนั้นมีศีลอยู่ในตัวเองหรือไม่เราก็จะดูออก คือเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เขาระมัดระวังไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดผัวเมียคนอื่น ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยเราพอดูออก ทีนี้ข้อสองก็ระมัดระวังทั้งตาหูจมูกลิ้นกาย แล้ว ข้อที่สามที่ระมัดระวังเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆนี่แหละ เราจะต้องมีศีลศีลคือหลักเกณฑ์ที่ตั้งให้แก่ตัวเอง เช่นเราจะไม่ กินของอย่างนี้จะไม่ใช้ของนี้เราไม่กินเหล้าไม่กินของน้ำเมา จะไม่กินเนื้อสัตว์ อย่างนี้ก็เป็นศีลจะไม่ใช้เงินให้มากไปกว่านี้อะไรนี่ก็เป็นศีล when we're talking about this third stage of of the answer the third level of the answer um, we uh, the, the the the first the first levels are quite easy to observe in in a certain sense um, when we're talking about this third level, we're talking about, uh, in a sense, an extension of the precepts. That is, if the precepts say not to kill, then we, t- we ought to be thoughtful when we choose what to eat. So we should not, we should not eat uh, animal flesh, for example, which involves killing. We, we should not choose to consume uh, alcohol or intoxicants because that's an extension of the precepts. Uh, ถามได้ไหมว่าคือคือถามได้ไหมครับได้ได้ได้คือคือฝรั่งแล้วก็แม้แต่นักศึกษาเยาวชนช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่หรูหรามันมันมันผิดตรงไหนทำไมทำไมเราไม่ควรบริโภคสิ่งที่แพงๆหรือว่าถ้าเรามีเงินก็ก็บริโภคก็ได้ดีมากหลายหลายคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้น ดีมากถ้าเผื่อว่าคนเราจะส่งเสริมให้ความรู้หราซึ่ง Okay. Uh, I, I, I asked, uh, I kind of interrupted and asked, why is it that we should not uh, use expensive things, if, why, luxury items? What's wrong? Many people today might feel that I have the money to purchase an, a very expensive, luxurious item, why not do that? And so he began by saying, uh, if we engage in, if we consume very luxurious items, then people will begin to, uh, and then he didn't finish yet, but so. We'll begin to, uh, uh, I think he was going to say, to take that as a, big, it'll become popular to do that, uh, but I'll wait to hear. เมื่อส่งเสริมให้คนนิยมของหรูหราของฟุ่มเฟือยของเปลืองของแพง Gradually ฟุ่มเฟือยฟุ่มจิตจะฟุ่มเฟือยขอโทษนะไม่ค่อยเข้าใจคือคือจะแปลไม่ตรงจิตจะฟุ่มฟุ่มเฟือยอขอโทษว่าไงสุจิตจะ เออร์เรอร์เออเรอร์ครับครับจิตของคนจะจะผิดทางหรือเปล่าผิดทางฟุ่มเฟือมันไม่จะผิดทางมันจะต้องจะไปสนใจสิ่งที่แทนที่จะต้องลดน้อยลงประหยัด มันไม่ประหยัดมันจะใช้เกินกินเกินแล้วก็จะเปลืองมากมายแล้วก็จะแย่งชิงมากขึ้น สังคมก็จะยากลำบาก The problem with uh, becoming Uh, involved in consuming luxurious items, very expensive items, is that uh, it takes you down the wrong path. Uh, and it, it's very wasteful. It's wasteful. It leads to competition. It leads for. It leads to uh, fighting over resources. The first thing he said was that it, it leads your, your mind to be fumfu, which I could not translate <laughs> exactly right. Someone else said it means error. Uh, but I think it means uh, to uh, have your attention go beyond what is really essential. Uh, and he, uh, Tan Potirak also added that it's not, it's not being thrifty, it's a wastage. เพราะฉะนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่สอนให้มักน้อย มัธยัติ Buddhism teaches us to do with less to do with little to to learn more and more how to do without to and to live simply to live in a very thrifty manner ถ้าเผื่อว่าไปสอนหรือว่าพากันแนะนำกันส่งเสริมกัน ไปในทางมากมากชอบมากมากรู้หราใหญ่ ๆ คนจะนิยมหรือว่าจิตจะถูก Uh, if we uh, engage in uh, consuming a lot consuming luxury luxuries and we encourage other people to do that and we teach other people to do that uh, people then will uh, they become uh, they become invested in that they they uh, uh, I, I'm sorry I'm losing the <laughs> that, that's rather the ขอโทษช่วยประโยคสุดท้ายช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับประโยคสุดท้ายว่าพูดแล้วลืมไปแล้วไม่เป็นไรคิดว่าคิดว่าเข้าใจนะครับ <laughs> so that so that you're encouraging when when you uh, consume luxuries, you're also encouraging other people to do that. You're, you're going directly in the opposite direction that, that Buddhism teaches, which, which is to do with little. to to uh, to not to, to do a little ใช้น้อยยกินน้อยย to to eat a little to แต่ไม่ใช่ทรมานร่างกายนะ to to use little but this does not mean that we should go to the extent of torturing our body เพราะไปเพราะไม่เข้าใจทิศทางของการดำเนินชีวิต แล้วก็แนะนำกันหรือว่าทักจูงกันปลุกเร้ากัน ให้นิยมรู้รานิยมมากมากนิยมเยอะๆ this this means that we don't understand uh, the right way of living um, when when we are encouraging people to uh, to consume a lot to consume luxuries เพราถ้าคนนิยมแม้กระทั่งสอนกันให้ มุ่งมุ่งไปหาเงินหาทองให้ร่ำรวยมากๆ มากๆนี่ก็สังคมก็ไปไม่รอด So if we have people who are actually encouraging people, in, encouraging the people as a whole to make lots of money, to become wealthy, to consume luxuries, uh, our country is not going to survive. We're not going to make it. เพราะว่าคนเรา มีกิเลสแล้วก็ถูกสอนถูกชักนำ กิเลสก็ยิ่งโลภมาก ก็ยิ่งต้องการมาก เมื่อต้องการมาก ก็แย่งชิงมากหอกตะกราตะกรามเอาไว้เป็นของตัวเองมากมากมากมาก because we already have these g i l e s a these impurities or defilements. That is, we want, we, we want more. And when this is actually encouraged, uh, we simply want more and more and more, and it, it encourages those impurities in us. Uh, that, for example, greed. Greed was his example. That, that, if we're encouraged to, to get more and more, to become more and more wealthy, it's, it's actually uh, encouraging the, the, development of our, of our gilesa or of our impurities. คนจึงแย่งชิงที่จะมีมากๆรวยมากๆเมื่อคนมุ่งที่จะร่ำรวยมากๆมีมากๆตั้งแต่ขอทานไปจนกระทั่งถึง มหาเศรษฐีก็อยากได้มากๆทั้งนั้น It's uh, this way of thinking is uh, is a, is a, is just wanting more from from a beggar to a millionaire. The the principle is that the idea is the same. That is want is wanting more and. And this takes you to fighting with each other over what, what, what there is. คนจึงพยายามที่จะ สร้างจิตนี่มีกิเลสให้กิเลสอยากได้มากๆไม่มีที่สิ้นสุด so encouraging this is is the same as encouraging our our g i l e s a which is usually understood to be full of craving that is to encourage people to be wealthy as, as possible, to accumulate as much as possible, encourages our, uh, our attachments and our cravings. เพราะฉะนั้นจึงเกิดการแย่งชิงตั้งแต่ขอทานไปจนถึงมหาเศรษฐี So the result of this is, uh, he says once again, from, from the beggars to the millionaires, everyone is trying to get rich. And what that ends up doing is having people fight with each other over, over resources, and it leads to deception, to people cheating each other. ไม่ไม่ดีความจริงแล้ว คนเราเนี่ยเป็นคนจน จะสร้างสรรค์มาก ๆ ไม่ต้องเอาไว้เป็นของตัวเราเองเลย เศรษฐกิจจะดีมาก the, the end result of this is that the state of society will not be good. Uh, the, the fact is, if we accept ourselves as poor, if we consider ourselves poor people and consume as little as possible, uh, this uh, will be the, the best thing for society. คนเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดว่าชีวิตจะต้องกินมากๆ people understand, uh, misunderstand. They think that the more they have, the happier they'll be, the better off they'll be. But what they don't understand is that when you take these things into your heart, your heart is already full of this kilesa, of cravings and attachments and impurities. เพราะฉะนั้นกิเลสจึงได้รับการบำรุงบำเรอ ให้เขาได้เสพให้เขาได้สมใจกิเลสก็ยิ่งโตยิ่งโต so so we're feeding this this uh, these defilements in our in our own mind when we think that becoming rich is the primary goal when we think that consuming more is the primary goal เพราะฉะนั้นกิเลสมีทั้งความโลภเห็นแก่ได้ มีทั้งความรุนแรง ความโกรธความแค้นความอมหิต uh, Kilesa uh, consists of many of, of various things. One uh, uh, prime example is is greed, is is wanting. Uh, a second example is violence, the violence that comes out of anger, out of taking revenge. If if uh, we have a lot of kilesa and this follows from his earlier comment that uh, to consume a lot actually feeds our kilesa. If we have a lot of kilesa, then this leads to uh, violence in society. It leads to doing bad things to others. นี่คือสิ่งที่เป็นจริงเกิดจริงอยู่ในสังคมเพราะคนที่เป็นพุทธคนที่เป็นพุทธเนี่ยจึงจะต้องศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าและก็หัดฝึกตน um, this is something that is actually happening now in society. Uh, the truth is that someone who wants to be a Buddhist has to study, has to study Buddhism, and and practice it as well. so if if you're uh, if you train yourself then you you train yourself to be able to see what is what is uh, moral behavior, correct moral behavior. ดังที่คำถามว่าจะดูได้ยังไงว่าเป็นชาวพุทธก็จะต้องมีศีลจะต้องเป็นคนที่เข้าใจแล้วนะว่าสำรวมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ uh, Someone who is uh, uh, you, it's a, samrom is a com combination of refined and reserved. Uh, that is, regarding your senses and your behavior, that you're, you're careful, you're thoughtful, you're restrained. และก็จะระมัดระวังเรื่องทั้ง เรื่องของกินของใช้เครื่องอุปโภคและบริโภค and uh, again that third that third aspect is that a Buddhist would be would be thoughtful would be careful about what they consume what they use จะไม่ฟุ่มเฟือยหรือไม่หรูหรา they won't they won't waste they won't be extravagant they won't get involved in luxuries เมื่อเมื่อปฏิบัติได้ผลจริงคนจึงจะเป็นคน แตกต่างจากคนทั่วไปในโลก ท่านเรียกว่าเป็นข้อที่สี่ของจรณะของการประพฤติเนี่ยข้อหนึ่งศีลข้อสองสมบูรณ์ศีข้อสามท่านเรียกเป็นภาษาพระว่าโภชเน มัตัญยุตา คือสำรวมเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ข้อสี่ท่านบอกเป็นคนตื่นจากหลับแปลไปก่อน Uh, the fourth, the fourth level of answering this question about who is a Buddhist is to say that when one practices Buddhism authentically, one begins to differ from the ordinary person, and this difference is about awake, awakening from a kind of sleep. Ah. ที่ว่าตื่นจากหลับนี่คือคนนี่เหมือนนอนหลับอยู่ในโลกฝันฝันในโลก แหงโลกแหงความฝน So that is, uh, to to wake up from the sleep is is uh, like saying that one is one would wake up from dream from a dream life. เขาฝันที่จะสุขมีสวรรค์มีอะไรที่หรูหราฟู่ฟ้าสดสวยงดงามอะไรนี่แหละ We we dream of being wealthy. We dream of being happy. We dream of being happy. We dream of being beautiful. We have so many dreams. We need to have a lot of money. We should have uh, a lot of power. We should have a very high rank in society. up. We should have a lot of people who praise us, who lift us up. จะต้องได้ความสุขจากของที่ชอบทางตาทางรูป างตาเห็นรูปทางเสียงจะยินเสียงอะไรพวกนี้ท่านเรียกมา Our senses need to be pleased. These, these are กามคุณห้าก็เรียนทางวัดนี่น่าจะเข้าใจนั่นแหะจะต้องได้มาบำเรอตนเองทั้งของที่สมใจในความสวยความไพเราะความหอมความอร่อยอะไรพวกนี้เข้าใจท่านพธิรัก i is continuing to explain uh, what is this dream world that we are to wake up from? And he's saying that he's giving further examples of what we dream of. That is, we, we want to be satisfied in our senses. We want to have good tastes. We want to see beautiful things. We want to hear beautiful things. แล้วก็อีกอันนึงก็คือสมใจในตัวเอง สมใจของตนเองเขาเรียกว่าเหมือนอิสระแต่มันไม่ใช่ The other part of the other important part here is uh, always wanting to fill our own wishes always wanting our own wishes and directions to be satisfied to be fulfilled uh, ภาษาพระธรรมเรียกว่าบำเรออัตตา that is that is to nourish our selfishness, nourish our our our egos. Uh, this is what is is this is what makes up this dream world that we live in. Uh, คนก็จะ ทั่วไปคนสามัญทั่วไปจะอยู่ในโลกแห่งความฝันที่จะต้องได้ลาบยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างนี้แหละ so in general people are lost in this dream world of sense, sense pleasures and selfishness and self-centeredness เพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมะตามธรรมะพระพุทธเจ้าแล้ว จะตื่นจากความฝันหลงหลงหลงหลงมัวเมานี้ so, so someone who practices who trains themselves in Buddhist practice will wake up from this from being lost in these kinds of dreams จะเป็นคนที่ไม่ไม่หลงไปตามกระแสโลกที่เขาพา It would be someone who wouldn't get lost in the in the current in the worldly current นี่นี่เป็นข้อที่สี่ เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่เกิดศรัทธา เกิดความเชื่อถือว่าอ๋อถ้าเป็นคนชนิดที่ไม่ต้องไปเป็นอย่างที่โลกโลกเขาเป็นต้องไปแย่งลาบ แย่งยศแย่งสรรเสริญ แย่งโลกียสุขเนี่ยมันมันผิดทางเป็นคนไม่ประเสริฐ จะเกิดเชื่อถือที่ท่านพูดเรื่องเรื่องศรัทธานะครับ เมื่อกี้นี้ช่วยช่วยช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับ ว่าศรัทธามันเกี่ยวยังไงก็จะพอปฏิบัติเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดความศรัทธา ครับครับ ปฏิบัติอย่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยหมายความว่าคนอื่นจะศรัทธาหรือว่าคนเราเองจะเชื่อเราเองจะศรัทธา ครับครับ เราเองจะเกิด confidence ครับครับ จะเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่น when you when you train yourself in this way you practice in this way then you you you grow in confidence you go in confidence about uh, that this is this is the right way จะเกิดศรัทธาจะเกิดฮิริ คือจะเกิด ถ้าจะไปเป็นอย่างคนโลกโลก จะไปแย่งลาบจะอาย จะไปแย่งยศจะอาย เราจะไรเราจะอายเอง so uh, that is, he, uh, uh, goes on to explain that when we behave in this way, we, we become confident in the, in the correctness of what we're doing. Whereas if we go after worldly pleasures, if we try to fight with others for resources, if we try, if we work in a selfish way, we actually we feel a kind of shame, we feel a kind of embarrassment about in, inside about what we're doing. จะละอายถ้าความละอายนี้หรือว่าความรู้สึก ในจิตใจที่สูงขึ้นจนถึงขั้นกลัวเกรงกลัวท่านเรียกว่าละอายต่อสิ่งที่เป็นลบโลกเป็นของถือว่ามันเป็นของฉันเป็นของที่ควรจะเลิกมา ไม่ต้องไปแย่งลาบแย่งยศ กลัวจะถ้าไปแย่งเขาแล้วทำไม่ดี ต้องให้เขาดีกว่าอย่างนึ่งต้น สร้างสรรค์แล้วก็ให้แทนที่จะโลภไม่แก่ตัว ไปมียศมีอำนาจไปข่มคนอื่นไม่ดี ถ้าเราเก่งเราสูง เราช่วยเขาดีกว่านี่เป็นต้นจะเข้าใจมีปัญญาจะเข้าใจถึงชีวิตว่าชีวิตควรจะเป็นคนอย่างไรดีกว่า Uh, if, if we are involved in this kind of worldly rat race and competition, um, we feel a kind of embarrassment inside about what we're doing and can reach the level uh, of fear, fear about what we're doing. And it's then possible that we, we'd look at what we're doing, we look critically at the way we're living and, and, and ask ourselves, what, what is the right way to go? And, and that we might see at that point that it makes more sense, instead of fighting, fighting for our own gain, to, to be creative, be productive, and then to give, give to others from, from, from our own creative, creativity. จะเข้าใจชีวิตของเราเองเนี่ยว่าควรจะทำอย่างไรดีกว่า ah we, we, we are, will understand for ourselves what, what is right to do. แต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่าเราได้มามีอำนาจใหญ่บังคับคนอื่นได้ so a person like this in the past may have understood that to have power over other people to be very very wealthy to to go after one's own uh, one's own uh, personal ends, that one is really smart, that one is really clever to have been to have done that. But if if you get to this point of self self evaluation, you'll see that that's not that's not the way to go. Ah, จะมีความรู้ยิ่งขึ้น เป็นคือหลักเกณฑ์ของความประพฤติมี15มี15หลักอาตมาพูดไปแล้วหนึ่งศีลสองสำรวมอินทรีย์สาม หัดระวังเครื่องอุปโภคบริโภคสี่จะตื่นจากโลกห้าจะศรัทธาจะมีเกิดความศรัทธาในตนเอง เชื่อถือที่ถูกต้องเชื่อถือที่ดีขึ้น แล้วก็จะละอายต่อสิ่งที่เคยไปทำมาแต่ก่อนไปแย่งลาบไปแย่งยศไปหลงของที่เขากินเขาใช้อะไร Tan Potirak is reminding us of where he, of, of the points he's made. Uh, he said that in asking about Buddhist that there's actually 15, there's 15 kinds of behaviors that you would look at, and he's talked about five, right? <laughs> I don't know if he'll plan to con- continue, but uh, that is um, the uh, keeping the precepts, being ha- having having a refinement and, and restraint about one's sen- sensual, sensory engagement with the white. Third is, is being mindful of how one consumes. Uh, Fourth four is is awakening from this dream of seeking self satisfaction and five เชื่อถือเชื่อถือ uh, five is is a person who who gains confidence who becomes confident in their own way of life because they see uh, uh its own more its moral strength and who who have already felt uh, embarrassment or shame about a, a life that is found um, personal gain ข้อที่หกละอายข้อที่เจ็ดกลัวเลยว่าไม่จะไปทำอย่างเก่าไม่ได้ข้อที่เจ็ดข้อข้อที่อันนี้ข้อข้อที่หกนะครับคือขอโทษหกข้อที่หกละอายไงอายที่จะไปทำอย่างเก่า oh, I, I I combined all of those into into uh, point five but he actually said six is is a stage of being embarrassed about a self-centered life uh, seven is being fearful about what one has done ก็ ข้อที่หกนี่อายข้อที่เจ็ดนี่กลัวเลยไม่หมายถ้าจะทำอย่างนั้นกลัวเลยสูงขึ้นไปก็เก่า is a stage of being being fearful ข้อที่แปดเนี่ยจะมีความรู้มีความรู้เข้าใจสัจธรรมมากขึ้นมากขึ้น uh, eight is uh, is having uh, is understanding truth uh, to, having a greater and greater understanding of what is true ข้อที่เก้าก็จะมีความ าคเพียรเอาใจใส่ที่จะทำจะปฏิบัติให้ดีขึ้นภาคเพียรเอาใจใส่มีควา nine is a, is an effort and an interest in in in doing what is right what is helpful ข้อเก้ามีสติสูงขึ้นสติครับครับเข้าใจ nine is is having uh, a, a greater mindfulness ข้อต่อไปก็มีปัญญา and and finally that is having wisdom so a person who has wisdom อ่าข้อข้อที่สิบเอ็ดแล้วนะมีปัญญาฮะเก้าก็ข้อที่ห้าศรัทธาข้อที่หกทีรีข้อที่เจ็ดอตปะข้อที่แปดพหูสัจจะข้อที่ so so uh, I, won't I won't translate all that, but he, he re, rearranged the He was re reviewing in his mind the, the qualities of a Buddhist. Uh, for example, nine nine would be the, the courage to take an, to uh, uh, is making a, an effort and having the courage to take an effort. Uh, 10 is, is uh, being mindful, 11 is, is uh, growing in wisdom. Which the enlightenment. Uh-huh. ปัญญานะครับ enlightenment ไม่ไม่ใช่ของธรรมดาเป็นปัญญาอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ปัญญาอย่างโลกโลก uh, Prabhupada said the wisdom we're talking about here is the wisdom of enlightenment it's not an ordinary kind of wisdom uh, จากนั้นก็ข้อ12 13 14เป็นเรื่องของจิตจะเกิดเป็นฌาน รู้จักฌานไหมฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ีครอบรวมเป็นสิบห้า The, the remaining uh, points are, are quite difficult to explain. They, they have to do with uh, levels of absorption that are normally associated with meditative states. คือพูดถึงขอโทษพูดถึงฌานฌานฌานนี่ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจครับอ๋อมีคนเข้าใจผิดอยู่มากในศาสนาพุทธว่าฌานนี่คือเป็นนั่งหลับตาอย่างนี้แล้วก็เข้าฌาน อันนี้เป็นของศาสนาอื่นศาสนาฤาษีเก่าๆไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าฌานของพระพุทธเจ้านั้นคือการลดกิเลสได้ uh, Tan Potirak said that Chan is normally misunderstood to be uh, a meditative state of higher and higher levels, but in fact, uh, the heart of it is reducing kilesa, that is, reducing our self centered cravings and the impurities that come about through our at, uh, cravings and attachments at, at higher and higher level uh, ซึ่งแตกต่างกันมากอันนี้ของศาสนาพุทธตรงๆที่ทุกวันนี้ยังเข้าใจกันไม่ได้เข้าใจว่าฌานนี่คืออไปนั่งรับตาแล้วก็ทำให้จิตไม่มีกิเลสในตอนนั้น Uh, so he, he just said, repeated again, that this is a, a misunderstanding, that everybody understands it as uh, levels of meditative states. ส่วนฌานของพระเจ้านั้นลืมตานี่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีชีวิตสามัญแล้วก็ทำให้กิเลสลดได้ลดได้ลดการเกิดฌานท Uh, Tan ธิรักษ์ said that the, the, the true, the authentic chan that we're talking about is being able to be in the middle of everyday life, to be in the middle of ordinary life, and to, to, and to be and behave without gilesa, self centered attachment. That's the true chan. เพราะฉะนั้นฌานสรุปง่ายๆก่อนอธิบายคงจะยากก็สรุปง่ายๆ ว่าจิตจะเป็นอธิจิตหรือว่าแต่ภาษาเรียอธิจิตคือจิตจะเจริญขึ้น เพราะได้รับการล้างกิเลสกิเลสกาม กิเลสพยาบาทกิเลสง่วงเงาหาวนอน กิเลสฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อกิเลสที่ยังมีความสงสัยข้องใจพวกนี้เรียกว่ากิเลสนิวรณ์ห้า So, จิตจะเกิดฌาน so explained uh, in some some more detail uh, what it means to re reduce our gilesa, and he, he gave examples of many different kinds of gilesas. Uh, for example, uh, having a scattered mind, an, an unfocused mind. Uh, uh, being focused on revenge or uh, on, on, on gaining, um, and also ขอโทษลืมข้อหนึ่งไม่เป็นไรคือคือกิเลสาคือคือท่านพูดถึงกิเลสบางอย่าง กิเลส มีกิเลสกาม อย่างที่พูดไปแล้วกามคุณห้าโกรธหรือพยาบาท anger and revenge การที่ยังหลงอยู่ในโลกเก่าๆเรียกว่าทีนมิทะยังตกอยู่ในความวนอย่างเดิมๆยังไม่ยังไม่ตื่น So being being lost in the past, being lost uh, in a, a, a, variety of ways. He had also said earlier uh, uh, that doubt doubt is an example of of guilt. หรือไม่ก็ยังต้องโลดแล่นไปกับโลกฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านไปกับโลกเขาฟุ้งซ่านเข้าใจฟุ้งซ่านไปกับโลกเขา being having a scattered mind as well แล้วก็เกิดปัญญาเกิดไม่สงสัยเกิดเข้าใจ เกิดไม่เกิดเข้าใจสมบูรณ์ so, here he's just explaining what how his understanding of what it means to develop these different levels of Uh, of, of the dip, different chant. Uh, that is to have a focused mind, uh, to not not be scattered, to have confidence. กิเลสท่านบอกไว้ห้าอย่างนี่นะการพยาบาททินมิทะอุทจักกุจจะหรือว่าวิจิกิจฉา นี่คือกิเลส ภาษาเรียกหลักๆนะทีนี้คนไม่เข้าใจ ก็ปฏิบัติไม่ถูก ที่คนเข้าใจศึกษาดีๆแล้ว จะปฏิบัติถูก สรุปแล้วที่ถามว่าจะเห็นว่าคนเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นพุทธได้อย่างไร ก็จะต้องมี รู้จักคำสอนของพระเจ้า แล้วก็ปฏิบัติตนให้มีความประพฤติ ซึ่งเอา 15 ข้อเนี่ยไปไปตรวจสอบได้ So to to uh, summarize, Buddhist is to know the teachings of the Buddha, and to be able to uh, ask oneself and to test oneself on how on these 15 points that is uh, that he's gone over uh, that uh, that have to do with behavior. นี่คือความประพฤติของพุทธศาสนิกชนโดย ระพุทธเจ้าตรัสรู้วิชาจรณะสัมปันโน วิชาก็คือผู้ที่มีความรู้ยิ่งความเข้าใจเหมือนตัวเป็นครูผู้นั้นมีวิชาแล้ววิชา8ประการแล้วก็จะสามารถรู้จักความประพฤติของ 15 ข้อนี้ของคนได้ so to again to put it very briefly we we know from from seeing these these 15 points of of behavior Kanpur i r a k talked about the Buddha, b u d d h a s enlightenment, which enabled this uh, kind of behavior. But I, I, can't translate accurately exactly what he said on that, on that score. อัตมาว่าใช้เวลานิดน้อยนี่ก็คงจะอธิบายยากเพราะว่าที่ถามมานี่อัตมาพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนิกชนหรือความผู้เป็นพุทธอย่างที่อาจารย์ถามมานั่นนะ จะเป็นอย่างไรที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยอาตมาว่าใช้ธรรมะของพระเจ้าข้อนี้ต้องมีความรู้ในจรณะสิบห้าอย่างแท้จริง แล้วก็จะตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นผู้ so I, I'm I'm in this answer I've been trying to uh, show what it is to be a Buddhist one one needs to be understand what these 15 points are and be able to uh, to ask oneself how uh, how how one's own life uh, uh, looks in in relationship to these 15 points เอาละอาตมาว่ามันยากนะต่อไปแล้วอาตมาก็อธิบายยากยากถามปัญหาหลัก แต่เป็นปัญหาหลักนะเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆแต่เรามีน้อยก็เลยอธิบายกันได้ยากและอาตมาก็มัน มันมันลำบากที่จะอธิบายก็คนฝรั่งนะคนไทยจริงๆด้วยกันอาตมาจะอธิบายได้คล่องกว่านี้เยอะเลยเอาปัญหามาใครจะถามปัญหาอะไรมีไหมไม่ได้เตรียมไว้เลยนะอ อ่าตอนนี้กำลังมีเสียงเสียงไม่ออกอ่านักศึกษากำลังถามมีมีคำถามจากนักศึกษาว่าเอ่อถ้าคือนี่เป็นการประท้วงให้ทักษิณออกจากตำแหน่งนะครับคือมเรื่องมีปัจมีจุบันมีคนถามว่า นักศึกษาถามว่าถ้าสมมติว่าอ่อ่ นายกทักษิณจะออกจากตำแหน่งนะครับชาวโศกอยากให้เกิดอะไรขึ้นหรืออาชาวโศกมาทำงานนี้เนี่ยมาทำงานเพราะประชาธิปไตย การการต่อสู้ทางประชาธิปไตยของคนไทยที่เกิดการต่อสู้กันอยู่ใช่ไหมตอนนี้กำลังต่อสู้กันได้งามเหลือเกิน ได้ การต่อสู้ในการ ประชาธิปไตยนี่คือประชาชนจะให้นายกออกแล้วต่อสู้กันเนี่ยต่อสู้กันมาเนี่ยประท้วงกันมาประท้วงกันมาเนี่ยชุมนุมประท้วงประเทศเนี่ยมามาตั้งสิบห้าครั้งแล้วเนี่ยไม่ไม่รุนแรงเลย สวยงามมาก So the first thing uh, that uh, Tan Potidak says that Uh, we feel that the demonstration is very, very beautiful, that it's uh, no violence has erupted ตอนที่พูดว่าพูดว่า15ครั้งหมายความว่า10 15 15 15 there there have been 15 protests that he refers to and he says each time it's been peaceful and I think he says I think that's that struggle this this part of the to have peaceful demonstrations is a very beautiful thing ah. คือมันเกิดปัญหาทางการเมืองของไทยอยู่ที่ก็คงได้เห็นแล้วนะได้รู้ข่าวนะ มันเกิดปัญหาของการเมืองไทยมันแบ่งขั้วออกเป็นสองข้างแล้ว so we see a, a problem emerging a, a political conflict and the conflict has has divided people into s o into two groups. เอาเป็นสองขั้วสองข้าง two two extremes bipolar bipolar เกิดสองขั้ว bipolar ครับครับเกิด bipolarity ขึ้นแล้ว มันเกิดแยกกันอย่างชัดเจนแล้ว เราก็เห็นเรามองจริง ๆ เรายังไม่ได้ไปคิดว่าเราจะอยู่ข้างไหนหรอกแต่ว่าเพื่อเกิดเหตุการณ์นี้จึงตองสอบว่า มื่อเกิดแบ่งสองขั้วแล้วเราจะช่วยขั้วไหนพราะถึงเวลาจริง ๆ แล้วคนเป็นกลางเนี่ยคนเป็นกลางเนี่ยจะต้องช่วยคนที่ถูกต้อง คนเป็นกลางไม่ช่วยใครเลยไม่ถูกต้อง The, the fact is that we so so political conflict has conflict has divided people into two opposing two polar camps. Um, we don't really want to Uh, be on either one of the extremes. But we also feel that we are required in this situation to ask which, with which group, which group we will support, which group we will help out, because we do not believe that being uh, being clan, being neutral, is to not take a stand. Uh, we feel it's important to to take a stand with the group that represents what is uh, uh what is the correct action. เพราะฉะนั้นเมื่อจะเกิดให้มันสำเร็จจบลงได้เราก็จะต้องช่วยกัน ใครจะช่วยฝ่ายไหน ก็ต้องช่วยกันคนที่จะเลือกฝ่ายไหน ก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเราเอง ตรวจสอบ ฝ่ายนี้ถูก ฝ่ายนี้ดีหรือฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ดี แล้วเราก็จะต้องช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง help each other out. We, we need to think carefully. We need, we need to use wisdom in discerning uh, which group is standing for the correct position. And then we, we each, however that person decides, needs to, needs to make a, a decision based on their own wisdom of which, which group is, is, is standing for a correct position. เมื่อเราตรวจสอบแล้ว พอเราเห็นว่าเอ๊เมืองไทยเกิดสังคมแยกสองฝ่ายแล้วอย่างนี้ชาวโซเราก็เลยตรวจสอบว่าฝ่ายนายกมาขณะนี้มันมีฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งฝ่ายนายก ฝ่ายนึงกับฝ่ายประชาชนใช่ไหมที่ที่เกิดขณะนี้เนี่ย the, the Asok communities have uh, studied the situation and see the conflict as one between uh, Thaksin on the one side and the people on the other side ประชาชนกลุ่มนี้ต้องการให้นายกออกออก the people want want Thaksin to leave his position. ไม่สมควรจะบริหารประเทศต่อไป It's not appropriate for him to continue to run to administer the country. เพราะเหตุอะไรสมควรหรือไม่เราก็ตรวจสอบทั้งว่าพฤติกรรมนายกกับ ความเห็นหลักฐานความจริงของความเห็นของทางฝ่าย ประชาชนที่กำลังต่อสู้กันเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบทั้งสองข้าง we we need to study uh, the the the positions of both of both sides of what he calls the toxin side and of the people side แต่แต่คนไทยบางคนจะบอกว่าแต่ว่าจริงๆ แล้วประชาชนมีมีในระหว่างประชาชนเองก็มีสองฝ่าย คือหมายความว่ามีประชาชนที่ที่สนับสนุน ที่ที่รักทักษิณที่คิดว่าทักษิณน่าจะน่าจะเป็นนายกต่อแต่ว่าอีนี้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะออก ก็ใช่ก็ความเห็นอย่างนั้นก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นประชาชนฝ่ายที่ต้องการที่จะให้นายกออกนี่จึงมาเปิดเผย จึงมาเปิดชุมนุม แล้วก็เปิดเผยความจริง Uh, I, I, I asked because uh, Tan Putirak had said that uh, he sees it as a, as a division between Thaksin and the people, but I said uh, a number of Thai people will say that they support Thaksin. Um, and he said, yes, that's, that's, that's the case. Uh, but we who feel that uh, those, those, that sector of the people who feels that Thaksin should not be the prime minister have decided to openly discuss, educate about why it is that Thaksin should not continue to be the prime minister. So that he sees this as an open discussion and education about why Thaksin should not be the prime minister. ก็มาทำกันเพื่อที่จะให้เห็นความจริงทั้งหมดว่านายกไม่เหมาะสม ไม่ชอบทำที่จะบริหารต่อไปแล้วอย่างไร so so that uh, so that people have come together so that a larger group of people will be understand why uh, in uh, in uh, view why it is that it's not appropriate and it's not uh, the correct thing for uh, uh, Prime Minister Thaksin to continue in office uh, เพราะงั้น การต่อสู้กันนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่จะเหมือนกบอย่างหลายประเทศเขาจะโค่นจะล้มนายกลงไป ประชาชนฝ่ายนี้จะล้มนายกลงไป ทุกแข่งเขาล้มกันแล้วดึกปะทะกันฆ่ากันแกงกัน นั่นเป็นการเมืองแบบเก่า Uh, in, in many countries, we've seen that uh, when uh, masses of people are in uh, in a struggle with leadership or disagreement that uh, there is fighting, there's bloodshed. Um, that is a, a, an old style of politics. แต่อันนี้ไม่ไม่ให้เกิดการรุนแรง ไม่ให้ฆ่าแกงไม่ให้ทำร้ายกัน แต่ใช้ความจริง ใช้ความรู้ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่รู้ออกมาหมดเลยนักวิชาการครูบาอาจารย์ ใครต่อใครนักธุรกิจก็มาแล้วใครต่อใครก็มารวมกันหมดแล้วตอนนี้เข้าใจขึ้นแล้ว so so here at this mobilization we try to rely on on n o w l e and sharing so we have academics coming out we have uh, businessmen we have many different kinds of groups coming out and saying why it's not appropriate for the prime minister to continue ก็จะเห็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆ่อยๆเรื่อย ๆ แล้วจะมีความจริงมีความรู้มีหลักฐานที่ยืนยันว่า นายยกไม่เหมาะสมจะบริหารเนี่ยจริงขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นเรื่อยๆ and and we see uh, growing evidence we see uh, a clearer and clearer picture of why it is that Thaksin should not continue as prime minister คือตอนที่ผมคุยกับคนไทยทั่วๆไป บางคนจะบอกผมไม่ไม่ใช่ทุกคน แต่บางคนจะบอกผมว่าตอนที่เราบอกว่าเราจะไปคุยกับชาวโศก บางคนจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่เหมาะสมที่ที่พระจะจะไปเกี่ยวข้องกับการประท้วง มันไม่ใช่บทบาทของพระที่นี่ผมอยากถาม เพราะว่าอันนี้คือวิชาที่เราเรียนคือคือบทบาทของพระสงฆ์แล้วก็บางดูเหมือนว่าคนไทยบางคน เชื่อว่าพระสงฆ์น่าจะอยู่ในวัด แล้วก็คือหมายความว่ามี มีหน้าที่อย่างอื่นคือไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับกับการเมืองหรือว่ากับการประท้วงในขณะที่บางบางคนก็รู้สึกว่าอาจจะพระแล้วก็ชาวพุทธควรจะมีบทบาทในในในเรื่องการเมืองด้วย ท่านท่านรู้สึกยังไงครับนั่นเป็นความเห็นที่ต่างกันอาตมาเห็นว่าพระหรือธรรมะพระนี่คือผู้ ปฏิบัติธรรมศึกษาคุณธรรมมีความรู้ในด้านคุณธรรม มีความเป็นไจเป็นคนมีคุณธรรม เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเข้าไปร่วมกับการเมือง หรือคนที่เป็นนักการเมืองนั่นแหละ ควรจะเป็นคนมีคุณธรรม ไม่ใช่จะให้พระมีคุณธรรม พระควรจะสอนนักการเมืองให้มีคุณธรรม uh, I I asked uh, as uh, was talking about the purpose of the mobilization, I said that a number of Thais had told me, not everyone I spoke to, but some I spoke to said, uh, it's not appropriate for monks uh, to be involved in politics at all uh, or in a demonstration. And so I asked how he felt about that. He said that, that monks are individuals who study Dhamma and who have, who, who have the moral virtues and who try to develop the moral virtues. Um, really, the role of monks should be that, uh, to teach politics as well. What, what is true morality? That politicians also should be people who develop the moral virtues. Ah. เพราะความเข้าใจผิดว่านักการเมืองไม่ควรจะยุ่งกับพระไม่ควรยุ่งกับธรรมะการเมืองจึงเหลวแหลกเละเทะ people who believe that politicians should not be involved with Dhamma uh, have misunderstood because politicians being distant from Dhamma is going to make things go in a very bad way. Hmm. เพราะงั้นเรามีความเห็นต่างที่เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ทำแต่เราเห็นว่าควรจะทำเราจึงมาทำ so so we see things differently from those who say we we we should ought not have a role in politics uh, we feel we, we, we need to have a role, and, and therefore we come and have a role. We, we, hmm. uh, ที่เรามาทำเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะมาไม่เป็นนักการเมืองหรือเราจะเข้าไปทำงานการเมือง to, to, the fact that we've come here does not mean that we want to be politicians or that we want to work in politics แต่เรามาทำให้เกิดความรู้ but we have come to to help to see that uh, that knowledge grows here ชอบทำคืออะไรความไม่ชอบทำคืออะไร People understand what is what is just and what is not just what what is right and what is not right เพราะงั้นคนที่ไม่เข้าใจก็นึกว่าเราเองเนี่ยเรามาเป็นนักการเมืองเราไปเล่นการเมือง ไม่ใช่เรามีหน้าที่ที่จะพยายามให้สังคมนีรู้จักความชอบธรรมกับความไม่ชอบธรรม so those who under, who understand that we're trying to play politics that we're trying to play as politicians have misunderstood No, that's not it. We want to help people understand what is the righteous thing, what is not the unrighteous thing going on around us. Uh, เพราะงั้นขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมาก so uh, what is happening right now what is happening around us is something very very special เพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองหรือความต่อสู้ของ ประชาธิปไตยแบบไทยที่กำลังเกิดเนี่ยคือต่อต้านให้นายกออกแล้วก็พยายามที่จะทางประชาชนนี่ก็มารวมตัวกันรวมตัวกันนี่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยนะ because in fact this struggle of the Thai people to to achieve certain ends to to help understand the situation to come together to try to uh, help more people understand is a very beautiful process of of democracy uh, which uh, Prabhupada says have we've never seen before on the, on the world ah. what, what we see everywhere is is a violence erupting uh, that when people are in political conflict that they, they come to they come to blows and they come to, it comes to killing เพราะงั้นอันนี้ไทยนี่เกิดต่อสู้กันมายาวนานถึงเดือนกว่าแล้วนี่ก็ชุมนุมประท้วงประท้วงกันนี่ทุกคืนทุกคืนขณะนี้เนี่ยแต่ไม่มีความรุนแรง So here, what you see instead is people coming together day after day. For many days, it could be more than a month, but you don't see violence. มีแต่เข้าใจเพิ่มขึ้นมีการมาเปิดเผยความจริงมาให้ความรู้มายืนยันหลักฐาน We we see greater and greater understanding. We we see forth evidence about what's going on in politics. จะเปิดเผยความจริงถ้าเผื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดผลนายกออกไปนายกออกไปโดยไม่รุนแรงไม่เสียเลือดเนื้อเลยเนี่ยจะงดงามมากเลย um, so with with this accumulation of evidence with revelations that come forward if if through our mobilization, uh, Prime Minister Thaksin would leave his position without any violence, this would be a very, very beautiful thing. เหตุการณ์นี้เนี่ย นายก ทักษิณเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครั้งนี้เนี่ย มันเป็นการ มันเป็น สิ่งวิเศษอันหนึ่งเหมือนกันนะ The, the fact that Thaksin has, has actually caused this happening, this, this thing to happen, is also quite a special thing. พราะว่าถ้าไม่เป็นคนอย่างนายกทักษิณนนี่แหละก็มันก็จะไม่เป็นเหตุที่จะมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เลยเขอโทษไม่เข้าใจช่วยช่วยพูดอีกครั้งถ้าไม่ใช่พฤติกรรมอย่างนายกทักษิณที่ทำเนี่ยที่ท่านเป็นคนทำเนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นครั้งนี้ so because if we hadn't seen certain kinds of behavior from uh, Prime Minister Thaksin then uh, we would not have seen this mobilization uh, come together และถ้า ประชาธิปไตยของไทยไม่เจริญขึ้นการต่อต้านมาที่ท่านชุมนุมต่อต้านมาเรื่อยตั้งตั้งสิบห้าครั้งสิบหกครั้งสิบเจ็ดครั้งเนี่ยสิบแปดครั้งเนี่ยถ้าคนไทยไม่เจริญทางประชาธิปไตยรุนแรงแล้วปะทะกันแล้วเลือดตกยางออกแล้วเนี่ย it's it's a special circumstance that we've come together that Thaksin has caused us to come together because if we did not have this uh, develop, developing experience in democracy of 15 times, 16 times, 17 times, we would have violence. Uh, เพราะงั้นท่านทักษิณเนี่ยได้ทำให้เกิดอันนี้จนเป็นรูปธรรม so in the end the fact that uh, Prime Minister Thaksin has brought together this mobilization this happening in a very concrete form. It's a very beautiful thing. ถ้านายกทักษิณลาออกวันนี้จะยิ่งงดงามกว่านี้สุดยอดเลย Prabhupada said that if Prime Minister Thaksin would resign today, that would be an even more beautiful thing. เพราะจะสร้างประชาธิปไตยอันสวยงาม Because it would mean that uh, the, the prime minister himself would participate in creating this very beautiful form of democracy ah. and that he has the spirit to do that จะเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของนายกเลย it would be a, a great uh, self-sacrifice uh, of the prime minister ah. แล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นและก็บทบาทของประชาธิปไตยที่ต่อสู้กันครั้งนี้จะบันทึกในประวัติศาสตร์สุดยอด because we will have we will have uh, a, peaceful and quiet situation once again. And this will go down in history as a very beautiful, nonviolent uh, mobilization. Uh-huh. You have a question? ถามต่อได้ไหมครับได้ได้ได้ It's kind of a two-part question, yeah. but um, first, um, eventually, would they want to become a part of the official sangha body, or do they see themselves as separate or uh-huh. perhaps active uh-huh. apart from the official Sangha body. And the second part is, should the Sangha and the state be as connected as it is? Okay. โอ้มีมีคำถามใหญ่นะครับสองสองคำถาม คือคำถามแรกคือ เรื่องเกี่ยวกับชาวโศกโดยตรงนะครับว่าสมณะของชาวโศกอยากเป็นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ของไทยกระแสหลักหรือเปล่า หรือว่า เข้าใจว่าจะจะมีประสิทธิภาพหรือว่าจะดำเนินชีวิตความเป็นพระอย่างแท้จริงในฐานะที่ที่อยู่นอกนอกพระสงฆ์พระสงฆ์ตามตามกฎหมายพูดูถูกไหมครับคำถามที่สองคืออท่านเชื่อว่าพระสงฆ์กับรัฐบาลในประเทศไทย เชื่อมโยงกันมากเกินไปหรือเปล่าที่เรา เรียนรู้มาอ่านหนังสือมาคือเข้าใจว่าพระสงฆ์รัฐบาลกับพระสงฆ์ในประวัติศาสตร์ไทยค่อนมีความเกี่ยวค่อนข้างเยอะบางบางครั้งรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติเรื่องเรื่องพระสงฆ์ใช่ไหมครับแล้วก็คือคือคำถามคือว่าท่านชื่อควรจะมีความใกล้ชิดกันเรื่องรัฐบาลกับพระสงฆ์หรือว่าเอาถามตอบข้อสองก่อน ข้อสองนั้นความจริงแล้วมนุษยชาติเนี่ยศาสนาเนี่ยมันก็คือเรื่องของมนุษยชาติ จะเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของการเมืองก็ตาม ก็ต้องมีคุณธรรมมีศาสนาด้วย แต่ไปเข้าใจผิดยังไงอาตมาก็งงๆอยู่เหมือนกัน มันไม่น่าจะแยกกัน เพราะศาสนาหรือธรรมะ ก็ทำงานกับสังคม รัฐบาลก็ทำงานเพื่อสังคม มันแยกกันตรงไหนแบ่งหน้าที่กันบ้างเท่านั้นเอง Uh, questions of religion and um, tamku, uh, our, our, our humanity itself are, are, are questions uh, that, are, that are part of being human. Uh, uh, and uh, Tan Potirak says, I don't understand that, that monks work for the good of society. Uh, the government also works for the good of society. I don't understand how you can separate them. ทีนี้ข้อหนึ่งว่าทางชาวโศกหรือว่าสมณะชาวโศกเนี่ยอยากจะรวมกับสงหมู่ใหญ่หรือไม่ ใช่ไหม สมณะชาวโศกนั้นก็บวชมาจากสงหมู่ใหญ่ แต่เริ่มแรกจากอะไรนะครับ จากสงฆ์ผู้ใหญ่ก็บวชมาจากสงฆ์ผู้ใหญ่ชาวโสมเนี่ยเขาบวชมาจากสงฆ์ผู้ใหญ่ครับแต่เมื่ออยู่มาปฏิบัติมาแล้วก็เห็นว่าเราคิดไม่เหมือนกับสงฆ์ผู้ใหญ่เข้าใจมันเหมือนกัน so regarding the first question um, the Asok monks were actually ordained from the mainstream Sangha within Thailand. But as we practiced, as time went by, we saw that we did not agree with the mainstream Sangha. เราจึงลาออกมาแยกออกมา so on that basis we withdrew ourselves from the the mainstream sangha or Buddhist church ซึ่งมีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้แยกออกมาลาออกมาได้ uh, and in fact according to the Dhamma and the Vinaya of the of of, of the Buddha it is acceptable to withdraw ท่านเรียกว่านานามีศัพท์เรียกว่านานาสังวานานาสังวาสะซึ่งหมายความว่า ซึ่งหมายความว่าก็เป็นพุทธเหมือนกันเนี่ยแต่มันต่างกันท่านโพธิรักษ์ use the word นานาสังวา which means that we are all Buddhists together but we have the freedom to practice Buddhism in the way that we see fit เราลาออกมาแล้วทางด้านโน้นก็ ยังคือไม่ทำตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ยังดึงเราว่าเราไม่ได้ได้ลาออก แล้วก็ไปลงโทษเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาลงโทษไม่ได้เราลาออกมาแล้วจะมาลงโทษเราไม่ได้ขอโทษช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับคือเราเมื่อเราลาออกมาแล้ว เนี่ยสองมุดก็ ปฏิบัติไปตาม ครสงฆ์หมู่ใหญ่เราก็ปฏิบัติไปตาม ครับ คณะของเรา ครับ แต่สงฆ์มู่ใหญ่ใช้อำนาจมามาลงโทษเรา ครับ ซึ่งทำไม่ได้ ผิดวินัยจริง so basically uh, the the mainstream sangha in Thailand continues to practice in the way that it sees fit we also have withdrawn from the mainstream sangha and we practice in the way that we see fit but uh, the fact is that the mainstream that the sangha, sangha hierarchy cannot cannot punish us because we are outside of its fold. ซึ่งเรื่องนี้เราเป็นหมู่น้อยก็ยอมไปหลายอย่างเรายอมสรุปคำถามว่าเราอยากจะไปอยู่กับหมู่ใหญ่ไหมแล้วไม่อยากไปอยู่ด้วยหรอ So we're a, very small group. We, we recognize that. Uh, but to, to conclude, do we want to be part of the mainstream Sangha? No. It's, uh, ah, ง่าย คือเราเป็นผู้ที่ลาออกมาจากหมู่ใหญ่เองแล้ว แต่หมู่ใหญ่กลับไปบอกประชาชนว่าหมู่ใหญ่ขับไล่เราออกมานี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงเลย we we actually withdrew from the mainstream sangha but the mainstream sangha turns around and and gives the impression to the to the uh, larger population that they threw us out of the sangha that's not correct เราลาออกมาตามหลักนานาสังวาส เรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้ว แต่หมูใหญ่กลับคำ แล้วก็ไปใช้วิธีการบอกว่าเราอไม่ได้ แต่จะขับไล่เราออกไปพูดชัดภาษาทางธรรมเขาเรียกว่าอัปเปหิปภาชนียกรรม ขับไล่เราออกจากหมู่ไม่ใช่ขับไล่เราลาออกมาดีๆ we we we have withdrawn in a he said, in a DD, we, we withdrawn in a good way, in a peaceful way. And the, the mainstream Sangha has turned around and said, uh, no, you can't withdraw, but we're throwing you out. And, and he says, that's not, that's, not really, that's not really correct. We ourselves have withdrawn. Hmm. ขออภัยแต่ถ้าเผื่ออาตมาพูดความจริงอันนี้แล้วทางสงฆ์หมู่ใหญ่จะถือว่าอาตมาไปไปไปใส่ความความจริงไม่ได้ใส่ความไม่ได้ไปว่า สงฆ์หมู่ใหญ่ทำอย่างนั้นจริง ๆ ก็พูดความจริงให้ฟัง I I apologize if people feel that I'm speaking too directly when I say that we do but then the mainstream sangha wanted to throw us out but uh, I I'm not I'm not trying to attack anybody but I'm just trying to speak the truth here เราไม่อยากจะรื้อฟื้นอะไรมากมายหรอกไม่อยากจะคุย เรื่องเก่าเข้ามาพูดมากมาย We don't want to bring up old matters too much. We don't want to talk a long time about old matters. เพราะว่ามันเรื่องผ่านไปแล้วก็ควรจะผ่าน Because those things have passed already. เข้าใจแล้วนะว่ามีเวลาอีกเล็กน้อย หมดเวลาสี่โมงใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตอบนิดนึงเราหมดเวลาสี่โมงหรือว่าเพราะบางทีก็สี่โมงบางทีก็สี่โมงครึ่งคืไม่แน่ ถ้าสี่โมงก็ยังเลยอีกไม่กี่นาทีอ้าวถามได้อีก ช่วยบอกด้วยว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่โอเคเออมีมีคำถามสองอย่างนะครับสี่โมงตรงอีกห้านาที อีกห้านาทีเออนักศึกษาถามว่าทำไมเรียกตัวเองว่าเอ่อทำไมชาวโศกที่ที่นี่เรียกตัวเองว่ากองทัพธรรม เพราะว่าเราเขาบางคนเข้าใจกันว่า พูดถึงกองทัพก็ก็คิดถึงความรุนแรง อันนี้คือคำคำถามแรกทำไมใช้คำว่ากองทัพธรรมแล้วก็คำถามที่สองคือถ้าถ้าความรุนแรงเกิดขึ้นชาวโศกจะทำยังไง โอ้ถามถามได้ไหมอันนี้สวยคำถามนี่ดีมากเลยทำไมเรียกว่ากองทัพธรรม กองทัพหมายความว่าหมู่กลุ่มที่เป็นนักสู้คณะเป็นนักสู้ and uh, the meaning of army is a group of people who are fighters เป็นนักสู้ที่จะสร้างเพื่อสร้างธรรมะธรรมะไม่ใช่ความรุนแรง but we we're talking here about fighters that want to uh, fight for dhamma uh, dhamma is not about not, uh, is not about violence เพราะฉะนั้น กลุ่มมุผู้ตั้งใจสู้เต็มใจสู้นี่คือกลุ่มธรรมะ so we are a group of people who are determined who are resolved to fight for dhamma แต่การต่อสู้ของเรานั้นเป็นการต่อสู้อย่างสันติอหิงสา but our our way of fighting is a way of non-violence a way of non-harming จึงเป็นกองทัพที่แปลกจากโลก so this is an army that is very strange, which, which is quite different from the normal sense of army in the ordinary world. แล้วแล้วถ้าถ้าถ้าสมมติว่าจะจะเกิดมีความรุนแรงนะครับ คือคือจะจะตอบยังไง หรือว่าจะทำยังไง เราก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรง เหมือนอย่างที่เรามาทำเดี๋ยวนี้ครับครับ เรายังเชื่ออยู่นะว่า อาจจะเข้าข้างตัวเองนะ เชื่ออยู่ว่าถ้าเราไม่ได้มาช่วยการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงแล้วก็ได้ครับ um, we our position is that we'll do our very best to see that violence does not erupt uh, we also feel that if we did not participate it's quite possible that violence would erupt here ขออภัยนะที่จะพูดอย่างนี้เหมือนกับเราเอง เก่งดีหรือเกิน แสดงว่าจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของชาวโศกคือช่วยช่วยทำให้ความรุนแรงไม่เกิดขึ้นที่นี่เป็นความมุ่งหมายอย่างสำคัญอะไรเข้าใจว่าหมดเวลาแล้ว อ๋ออ้าวก็ คิดว่าก็คงจะต้องใช้เวลาเพียงเท่านี้นะก็ได้ความพอสมควร วันนี้ก็มีอะไรแปลกๆพิเศษพิเศษขึ้นไปอย่างนี้นะก็ขอให้ผู้ที่มาฟังความอัตมาขอสรุปเล็กน้อย ในเรื่องความเข้าใจของชาวต่างต่างชาติ เข้าใจในเรื่องของธรรมะก็ดี ในเรื่องของพฤติกรรมของอทางศาสนาก็ดีนะก็ยังมีความเข้าใจอยู่คล้ายๆกันกับประชาชนคนไทยทั่วไปเท่าที่ฟังคำถามมาแล้ว ก็เป็นความเข้าใจคล้ายๆ กับคนทั่วไป ซึ่งอาตมาก็พยายามที่จะอธิบาย ตามที่อาตมาคิดว่าความถูกต้องความลึกซึ้งของธรรมะของพระเจ้านั้นมีอย่างไร ซึ่งก็คงจะอธิบายไม่ง่าย เพราะคนเราได้ฝังหัวหรือฝังใจในเรื่องของความหมายของธรรมะก็ดีศาสนาก็ดี ไปนิทางที่มันออกเพี้ยนผิด ไปจากความจริงเดิมเยอะแล้วมากแล้วอาตมาพยายามที่จะอธิบายแล้วก็เอามาพิสูจน์ ให้มนุษย์ให้คนโดยเฉพาะคนไทยที่อาตมาเป็นคนไทย ก็พาคนไทยนี่แหละ ปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ซะก่อน แม้แต่ในหลักจรณะสิบห้าที่อาตมาได้อธิบายไปบ้างแล้วยังคลุกคลุกคลักกันเต็มทีนั่นก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ถูกต้อง และก็นำพากันพิสูจน์ผลพิสูจน์คุณค่าที่มนุษย์ควรพึงได้พึงเป็นนะก็พึงได้กันขึ้นมาอาตมาทำงานมาแค่ 30มันยังไม่ถึง 40 ปีดี ก็มีคนที่มีจรณะมีศีลนะมีการสำรวมอินทรีย์มีรู้จักการกินการใช้นะเรื่องอุปโภคบริโภค แล้วก็ลดละลงมา จนกระทั่งไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไม่ต้องไปหนักหนาสาหัส ไม่ต้องไปเป็นภาระ ไม่ต้องไปถูกเขาหลอกเขาครอบงำอะไรกันได้มาก็เบาสบายมาได้พอสมควร ตื่นจากโลกโลกียะ มาเป็นโลกุตรธรรม มาเป็นโลกุตระชน มาเป็นคนที่มีภูมิโลกุตระนะโดยไม่เป็นหลงลาบยศสันเสริญโลกีเยสุขใช้อำนาจอามิตรที่เป็นลาบยศสันเสริญโลกี กิเยุขครอบงำอยู่ อย่างที่เห็นเห็นขณะนี้ที่พวกเรามาเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยอำนาจอามิตรเราไม่ได้มาโดยเพราะเอาลาบมาล่อให้พวกเรามา ส่วนใครที่จะเอาลาบล่อกันให้ไป ก็เป็นเรื่องของเขา เอาลาบเอายศ เอาสรรเสริญ เอาโลกียสุขมาเป็นเครื่องล่อเป็นอามิตรพวกเราไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ได้มาอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยัน เป็นเครื่องแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าพวกเรานี่อิสระเสรี ต่อสิ่งที่จะใช้อำนาจลาบยศสันเสริญโลกีสุขเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องหลอกเป็นเครื่องบังคับให้เราก็ต้องดำเนินการปฏิบัติการประพฤติอย่างที่เรามาประพฤตินี่หนักหนาเหน็ดเหนื่อยลำบาก แต่เราก็เต็มใจเป็นอิสระเสรีภาพของเราที่เราเห็นเช่นนี้แล้วเรามาทำเช่นนี้ นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นนะเป็นสิ่งที่ยืนยัน เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงตัวนี้ ก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์อะไร แล้วก็มีอะไรใหม่ๆ แปลกๆให้เราได้เห็นได้รู้เพิ่มเติมขึ้นบ้าง แต่หลักธรรมของพระเจ้าก็คงเป็นหลักธรรมเดิมเสื้อตมาก็คงจะได้ พยายามชี้แจงอธิบายกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงด้วยเวลาเพียงตัวนี้